Endi 35-betni ochamiz. Mana alhamdulillah har bir harflarni nomlarini va o'qilishini va qo'shib o'qishlikni va tajvid qoidalarini oz bo'lsa-da o'qishlikni o'rgandik. Endi bundan keyingi keladigan so'zlar, kalimalar bu kalimalar bo'lib bularni tajvidi bilan, ya'ni to'g'ri yodlashlikka harakat qilamiz boshlaymiz o'qishlikni kalimati iymon kalimati iymon bu iymon kalimasi keyingi qator kalimatun toyyiba kalimatun toyyiba لا إله إلا الله محمد رسول الله قيترمز كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد الله محمد رسول الله